dormeti favoras la cerbon. Estis iam tempo, ciam la homoi supposis, che dormado essa simpla besono riposigi la corpon. Oni et consideris dormadon quil perdon de tempo. De quelca iaroi esploroi pri la funccioi de dormado intensigas, cae la el trovoi montras che gi estas grava biologia fenomeno essenza por la sano de la cerbo. Lasta tempe, tiai studoi ec pli intensigas. En iunio 2023, publicigis en faca revuo Sleep Health, unu plia interesa cae bone elaborita esploro sur tiu campo. Oni alvenis al concludo che regulae dum tagae dormetoi ligigas al pli granda cerba volumeno. cae probable tio signifas pli bonan funcciadon de la cerbo, concerne la cogno capablon, principe ce maliunae homoi. Compreneble, char temas pri suffice complexa homa funccio, la concludoi ancora ne estas definitivae, sed malfermas fortan indicon. Laula crescado de la agio, estas normale che la cerbo mal crescas en sia grandezo. Oni pristudis datum bancon en Brituio, quiu consistas el pli ol 370 mil homoi. Ilia mesuma agio estas Quindec sep iaroi. Oni mesuris la cerba in volumenoin, la volumenoin de la hippocampo, cerba regiono, quiu reguligas la conduton, reago rapidezoin, cae vid memoron. La cerba volumeno de dormete muloi estis mesume pligranda ol tiu de nedorme muloi la alia e pristudita e aspecto montris nenian diferencon inter la du gruppoi. Curiosa detalo en tiu studo estas la facto che la inclino al dum taga dormetado havas ian genetican fundamenton. Computile analisoi de milionoi da genae structuroi montras che iui homoi havas tendenson al tiu cutimo. Inter la pristudite homoi, quindec sep procentoi respondis che ili neniam au malofte dormetas dum la tago. Tridec hoc procentoi che ili foie faras tion. Cai quin procentoi respondis che ili faras tion cutime. Nova esploroi sur tiu campo certe sequos. Sed oni iam povas asserti che sana dormado estas grava por la homa sano. Plen cresculo devus dormi po sep horoi en ciu nocto, minimume po quin horoi, cae nepre ne pli ol po dec du horoi. Compreneble, infanoi besonas pli da dormo tempo, cae maliunuloi malpli. Gravas anca la qualito de la dormado, cae la songioi. La til nomata apneo dum dormo povas causi severain damagioin alla corpo cae mensoe.